Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan hidayet talep ederiz. Günahlarımızın bağışlanmasını yine ondan isteriz. Nefislerimizin şerrinden ve yapmış olduğumuz kötü amellerin şerrinden ona sığınırız. Ve şehadet ederim ki Allah Teala'ya Allah Teala'dan başka ibadet edilecek hak ilah yoktur. Tek hak ilah odur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Burada sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yüce Rabbimizin bu toplantımızı mübarek eylemesini ve bizlerin bu toplantıda, bu mecliste, bu sohbette ilmini arttırmasını istiyoruz. Kitap ve sünnet ilmimizi ziyade etmesini arttırmasını istiyoruz. Çünkü allah Teala peygamberine şöyle söylemesine emretmiştir. Fakul Rabbi zidni ilme. De ki ey Rabbim benim ilmimi arttır. Yani allah Teala peygamberine bu ayeti kerimede kendisinin neyini arttırmasını istemiş? İlmini arttırmasını istemiş. Bizler de Allah bizlere bu toplantımızda, bu sohbetimizde ne yapsın? İlmimizi ziyade etsin, arttırsın. كان صلى الله عليه وسلم بعد كل فجر يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ve rızkan tayyibe ve amelen mutakabbela. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gün sabah namazını kıldıktan sonra şu dua yapardı. Allah Teala'dan şunu isterdi. Derdi ki Allah'ım ben senden faydalı ilim istiyorum. Ve temiz olan rızık istiyorum ve makbul olan amel istiyorum. Vel ilmu la yenqati' ve la yentehi حتى الموت لذلك كان صلى الله عليه وسلم يطلب العلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله عز وجل ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله إلى متى المحبرة التي يكتب بها قال إلى المقبرة İlim öyle bir emirdir, öyle bir husustur ki kesilmez ancak insanın ölümüyle kesilir. insanın ölümüyle sona erer. Bundan dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevi geldiği günden ilk günden bu yana ne yapmıştır? Öğrenerek ilim talep etmiştir. İlimden kendini koparmamıştır. Ahmet İmam Ahmet İbn Hanbel'e sorduklarında ne zamana kadar bu mahdarayı, bu diviti, bu kalemi taşıyacaksın dediklerinde demiş ki ilel makbara. Bu mahdarayı, bu diviti nereye kadar taşıyacağım? Kabre kadar taşıyacağım. Yani kabre girdikten sonra bitecek. وهو أعز شيء تحرص عليه وتبذل الأموال والأنفس في سبيل تحقيقه لأهميته وعظمته Nail olabilmek için, elde edilebilmek için, kendisine ulaşılabilmek için yolunda mal ve mülkün harcanacağı, feda edileceği en hayırlı şey nedir? ilimdir. ولذلك كان العلماء يوصون به ويقدمونه على النوافل وعلى جميع العبادات التي هي من النافلة سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل يسهر ويبيت في طلب العلم أو لا أو يبيت قائما مصليا لله عز وجل قال طلب العلم مقدم Bu sebeple alimlerimiz sürekli öğrencilerine ve kendinden sonra gelen insanlara ilmi tavsiye etmekteydiler. Hatta onlar ilim talebini nafile ibadetlerden üstün görmekteydiler. İmam Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah'a şöyle bir soru soruluyor. Deniyor ki bir insan gecesini gündüzüne katıp ilim talep eden bir insan var. Bir de gecesini gündüzüne katıp allah Teala'ya ibadet eden insan var. Bunlardan hangisi daha faziletlidir? İmam Ahmet İbn Hanbel ne diyor? Gecesini gündüzüne katıp ilim talep eden daha eftaldir, daha faziletlidir. ذلك في الحديث جاء فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وكفضل القمر على سائر الكواكب Bu sebeple ilmin faziletini anlatan birçok hadisler gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İlim talebesinin yani alimin abide, ibadet eden kimseye üstünlüğü ayın diğer gezegenlere, diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. ولذلك الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فلم يدلوه على عالم بل دلوه على عابد فسأله هل لي من توبة قال لا فأتم به المئة فكيف الجهل يودي بصاحبه ويفسد مهما كان الإنسان عابدا عن جهل فهذا أضر بنفسه وأضر بالرجل وزاده ضلالا ثم لما سأل عن عالم أيضا فدل على عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة فتاب الله عليه بهؤلاء hepinizin malumu üzerine 99 tane kişi öldürmüş. Ve tövbe etmenin yolunu arayan bir insandan bahsedilmekte bir hadis-i şerifte. Bu insan soru sorup nasıl tövbe edeceğini ararken bu katil olan insana bir tane abidi gösteriyorlar. allah Teala'ya ibadet eden abid bir zatı gösteriyorlar. Diyorlar ki oraya git, ona sor. Bu insan alim değil, abid. Bu 99 tane öldü, kişi öldüren katil adam bu abid kimseye gidip sorduğunda ben nasıl tövbe edeceğim dediğinde bu abid olan kimse ne diyor? Senin tövben yok diyor. Tövbesinin olmadığını söylediği için bu kimse o zaman diyor seni de ne yapıyorum? Öldürerek yüze katıyorum ve o kişiyi de öldürüyor. Sonra gidip soruyor. Bir başka alimi buluyor. Yani bir alimi gösteriyorlar bu sefer. Bu alim onun tövbesinin olduğunu, Allah'la tövbesinin arasına hiçbir şeyin giremeyeceğini söyleyerek bu kimsenin yolunu açıyor. Ama abid olan kimse ne yaptı? Cehaletinden dolayı, ilim sahibi olmadığından dolayı hem kendisine zarar verdi, canıyla bunu ödedi, hem de kendisine soru soran insana ne yaptı? Zarar vermiş oldu, tövbesini geciktirmiş oldu. فعموما العلم لا مثيل له ولا شيء أفضل منه بعد فرائض الله كما قال الشافعي رحمه الله قال ليس شيء أفضل بعد الفرائض من طلب العلم İlim öyle bir erdemli, öyle faziletli bir ibadettir ki farz ibadetlerden sonra ona denk düşecek başka bir ibadet yoktur. İmam Şafii Rahimahullah da aynen böyle demektedir. Demektedir ki ilim talebinin bir misli, bir benzeri yoktur farz ibadetler dışında. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah Teala- العالم لابد إن الله يرفع بهذا لذلك جاء في حديث صحيح مسلم لما التقى آه، آه، الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع وليه على مكة الذي كان يتولى مكة التقى به في عسفان في الطريق فقال له من وليت على أهل الوادي على أهل مكة مكانك قال ابن أبزع قال ومن ابن أبزع قال مولانا من الموالي عبد من العبيد قال وليت عليهم مولى قال نعم إنه عالم بكتاب الله وعالم الفرائض قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah sizlerden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derece derece kat kat ne yapacaktır? Yükseltecektir. Demek ki ilim öyle bir ibadet ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iman edenler ve ilim verilenlerin derece derece yükseltileceğini söylüyor. Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab radıyallahu an Mekke'ye atamış olduğu valisiyle Asfan bölgesinde karşılaşınca diyor ki ona arkanda kimi bıraktın? Yerine kimi tayin ettin? Ömer'in valisi de diyor ki ben koltuğuma, yerime İbn Ebi Ebze'yi bıraktım. Diyor ki kim o? Diyor ki vali o Mevla <clears throat> yani köle, eskiden köle olan bir kimseydi. Diyor ki Ömer İbnül Hattab sen onların üzerine vali olarak kendi yerine bir Mevla olan, köle olan bir insanı mı bıraktın? Vali diyor ki Ömer'e bunun sorusuna cevaben evet ancak o Allah'ın kitabını iyi bilmekte ve miras hukukunu iyi bilmekte. Bunun üzerine Ömer İbni Hattab diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar da doğru söyledi. Ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? allah Teala bu kitab ile ne yapacak? Kimilerini kaldıracak, kimilerini de indirecek. فهذا العلم يرفع صاحبه وانظروا الكلب المعلم له حكم ولا يقتل ويباح اتخاذه وله أحكام عظيمة جدا تختلف عن أحكام الكلب غير المعلم فالعلم رفعه ومنع من كثير من الأمور السيئة التي تكون بغير المعلم İlim öyle bir ibadettir ki sahibinin derecesini yükseltir. Hatta bu eğitilmiş köpekler için bile geçerlidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsederken eğitilmiş köpeklerden bahsederken ilim ehli bunlardan ne yapmış? علمتم من الكلام معلمي مكلبين لا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فهذا الكلب معلم يختلف في الحكم yani eğitim almış, ilim almış köpek ilim almamış, av ilimini avlanmayı öğretilmemiş köpekten daha üstündür. Hatta ne yapılmaz bu köpek? Öldürülmez. Bu köpeğin ne yapılabilir? Beslenebilir. Ve bu köpeğe ait has bazı hükümler vardır. Köpek böyleyken insan nasıl olmaz? فمن يعني الأعمش رحمه الله يقول أنا ممن رفعني الله بهذا العلم ولولا العلم لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني Ameş diyor ki ben allah Teala'nın ilimle kendisini yükselttiği insanlardanım. Şayet ben allah Teala'nın ilimle kendi derecesini yükseltmiş olan bir insan olmasaydım olsam olsam bakkal olurdum ve insanlar ne yapardı? Benden alışveriş dahi yapmazlardı. Ebu'l Aliye الرياحي وهو أحد التابعين كان ابن عباس يجلسه معه على سريره حينما يحدث الناس يجلس بجواره القريشيون وأصحاب النسب والعرب وأصحاب الوجاهات والعلماء الذين آه، يطلب وطلاب العلم الذين يطلبون العلم كلهم أسفل وأبو العالية مع ابن عباس يجلسوا معه فهؤلاء يتغامزون كيف هذا العبد يجلس بجواره ونحن نكون أسفل يتغامزون ففطن لهم ابن عباس وانتبه وقال كذاك العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس المملوك على الأسرة Ebul Aliye Er-Riyahi tabiindendir kendisi. Bu zat köle olan bir zat idi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ilim meclisinde onu kürsüsünün yanına oturturdu. Düşünebiliyor musunuz? Abdullah İbni Abbas'ın önünde Kureyşliler, rütbeli insanlar, soy ve sop olarak ileri gelen insanlar aşağıda diz çökmüş bir şekilde otururken Abdullah İbni Abbas'ın yanında Ebu Aliye vardı. Tabi bunlar kendi aralarında fısıldaşıp konuşuyorlar. Diyorlar ki nasıl olur da böyle bir köle olan insan, aslı köle olan böyle bir insan Abdullah İbni Abbas'ın yanında oturur da biz onun önünde aşağıda diz çökmüş bir şekilde oturuyoruz. Böyle fısıldaşmalarını duyunca Abdullah İbni Abbas onlara diyor ki işte ilim böyledir. Ne yapar? Şereflinin şerefine şeref katar. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث المشهور من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ومعنى ومفهوم هذا أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين يظل هكذا كالبهائم لا علم له ولا فهم له في دين الله سبحانه وتعالى فلا فالناس آه، حينئذ يكونون يعني قد خرجوا من معية الله ومن فضل الله وكرمه وكانوا كسائر الخلق أما الذي يريد الله به خيرا يوفقه لصاحب سنة يحمله عليها يحبب إليه العلم ومجالس العلم والعلماء وملازمة أهل العلم ليستفيد منه وينتفع بهم Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Allah kimin hakkında hayır dilerse onu dinini anlayışlı kılan bir kimse yapar. Dininde onu fakih kılar. Bu hadisin mefhumu nedir? Bu hadisin mefhumu allah Teala kimin hakkında hayır dilemiyorsa, onun hakkında murat dilemiyorsa onu diğer sair mahlukat gibi, hayvanlar gibi başıboş yapar. Ne ilmi vardır, ne fehmi vardır. Böylece allah Teala'nın maiyetinden, desteğinden, fadlından ve kereminden uzak olarak yaşar. Ancak allah Teala kimin hakkında hayır isterse, hayır murad ederse onu sahibi sünne yapar. Sünnete sahip olan bir kimse yapar. Ona ilmi sevdirir, ulemayı sevdirir, ilim ehliyle, ulemayla birlikte olmayı sevdirir, onların yanında, meclislerinde bulunmayı sevdirir. فهو اصطفاء واجتباء من الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للعلم ومحبة العلم وطلب العلم Bir kimsenin ilme yönelmesi, allah Teala'nın o kimseyi seçkin kılması, diğer mahlukat içinden seçip çıkarması anlamına gelmektedir. Ki allah Teala onu böylece seçmiş ve ilmi ona sevdirmiştir. الناس الآن في الأسواق بجواركم كل يطلب الدنيا ويطلب كذا وأنتم جزاكم الله خيرا حرصتم على الخير وجئتم لتسمعوا الذكر فمجلس الذكر هذا إن لم يكن فيه إلا في نهايته أن يقال لك قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات لكفى بها İnsanlar yanı başınızda, çarşılarda, pazarlarda, dünyaları için, dünya telaşıyla meşgul iken sizler buraya geldiniz, ilim meclisinde bulundunuz, buradaki faideden istifade etmek istediniz. Şunu da bilin ki, burada elde edeceğiniz faide, hadislerde de geldiği üzere, bu meclis kalkıp giderken, dağılıp giderken, o meclise söylenen, haydi artık kalkın gidin, günahlarınız bağışlanmıştır, seyyiatınız, kötülükleriniz iyiliklere çevrilmiştir olsa, Bu bile size yeter, kafidir. فهنيئا لمن وفقه الله للعلم النافع وينبغي أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى يتعلم العلم لينتفع وينفع غيره والناس في هذا الأمر متفاوتون جدا في النية فمنهم من يطلب العلم كي ينتفع هو أو هو وأهله أو هو وأهل مسجده أو هو وأهل قريته وهكذا بعضهم نيته أن ينتفع أهل تركيا كلهم وبعضهم أكثر من ذلك حتى يعم الأرض جميعا بنيته فكل يأخذ من العلم ومن التوفيق ومن سدا ومن السداد بقدر نيته في المكان فيؤتيه الله سبحانه وتعالى من الأجر على قدر نيته واتساعها هذا في المكان وأيضا منهم من تزيد نيته وتتعدى ليس فقط المكان بل الزمان أيضا حتى ينوي أن ينفع الله به الخلق جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Bundan dolayı allah Teala'nın kendisini ilme muvaffak kıldığı, ilim talebesi olarak tevfik ettiği, başarılı kıldığı kardeşlerimi kutluyorum. Onları tebrik ediyorum. dikkat edilmesi gereken bir husus da niyetin ihlaslı olmasıdır. İlime talep ederken, ilim talep ederken niyetimiz ne olması gerekiyor? İhlas ile olması gerekiyor. Burada kimisi ilim talep ederken neye niyet eder? Sadece kendisinin faydalanmasına niyet eder. Ben öğreneyim, cehaletimi kaldırayım der. Kimisinin niyeti daha geniştir. Der ki ben, ailem, köy halkım, kasaba halkım ve benim camime gelen insanlar olabilir. Kimisi de bütün Türkiye halkına fayda vermek için ilim talep eder. <coughs> İşte insanlar niyetleri oranınca, niyetleri ölçeğinde allah Teala'dan ecir alırlar, sevap alırlar <coughs> ve aynı şekilde tevfik, başarı ve teslit, sedat allah Teala'dan onun niyetine göre gelir. Tabi bu mekanla alakalı. Bir de niyetler zamanla alakalı olabilir. Yani bir insanın niyetinde sadece yaşamış olduğu çağ değil, allah Teala kıyamet koparınca dek ilminden faydalanmasını niyet ederek bir insan ilim talep ederse o da bu şekilde ne yapar? Niyetinin karşılığını alır. ولذلك نجد بعض الكتب لا يكاد مكان يخلو منه ترجمت إلى جميع اللغات انتشرت على جميع العصور في جميع العصور مثل رياض الصالحين مثل ابن كثير لا تكاد تجد بيت إلا وفيه كتاب من هذا على مستوى العالم كله وفي كل قرن وفي كل زمان بعد ابن كثير رحمه الله هذا ببركة النية في العلم والتعليم الناس والفائدة للناس Bundan dolayı bazı kitapların yeryüzünde kabul gördüğünü ne yapıyorsunuz? Fark ediyorsunuz, mülahaza ediyorsunuz. Mesela bir Riyazu Salihin kitabını, bir İbn Kesir'in tefsirini şöyle baktığınız zaman birçok evde bu kitapların bulunduğunu görüyorsunuz. Ve her çağda bu kitapların okunduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Müelliflerinin, bunları yazan insanların niyetlerinin ne olması? Geniş olmasıdır. هل تظنون أنه لا يوجد في الأرض من هو أحفظ وأعلم من الشيخ الألباني أو الشيخ نباز يوجد كثير من هم أحفظ منهما مجتمعين ومن هم أعلم منهم في اللغة أعلم منهم في الأصول وكذا لكن بأي شيء نال هؤلاء الأئمة هذه المكانة إنما ذلك إن شاء الله على نحسبهم مخلصين وبنيتهم بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ونشر السنة والنيات الصالحة في هذا هي التي جعلت لهم هذا القبول وهذه الرفعة وهذا العلو في في العلم والتعليم. مثلا شيخ عبد العزيز بن باز وشيخ الباني رحمهما الله بكر. yeryüzünde onların yaşamış olduğu dönemde, yaşadıkları dönemden sonra onların ikisini bir araya getirsek onlardan daha fazla bilgili insanlar var mıydı? Elbette ki vardı. Dil konusunda olsun, usul konusunda olsun ve birçok konuda belki yeryüzünde onlardan daha çok bilen insanlar vardı. Peki onları bu makama getiren Allah Teala'nın onlara yeryüzünde kabul yazmasının sebebi nedir? Altında yatan şey nedir? Umuyoruz ki inşallah onların ne olması niyetlerinde ihlaslı olmaları. Onların insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma niyetinde olmaları. Onların niyetlerinin sünneti yaymak olmaları bunların hepsi ne yapmıştır? Yeryüzünde onlara kabul yazmıştır. وأنت بالعلم يعني تحصن نفسك من الفتن الكثيرة لا سيما في هذا الزمان فتن الشهوات وفتن الشبهات Sen ilimle ancak ilimle kendini bugünkü fitnelerden koruyabilirsin. Şehevat dediğimiz şehvi fitnelerden ve üzerine çöken şüphelerden ancak kendini ilimle koruma altına alabilirsin. Ve bil ilm el nafi' tendefi'e şubuhat ve bil amel salih tendefi'e şehevat. Faydalı olan ilimle, nafi' olan ilimle ne yaparız? Şüpheleri defederiz. Salih amellerle de şehvetleri defederiz. فمن هنا ننتقل إلى هاتين المسألتين الشبهات والشهوات الشبهات الضلالات البدع الشرك كل ما فيه تلبيس ولبس على الناس في دينهم هذه شبهة كالأفكار التكفيرية الأفكار المنحرفة والآراء آه، الضعيفة والأشياء آه، والضلالات والأهواء هذه كلها لا محيص لا مخلص لك منها إلا بالعلم الصحيح وملازمة العلماء وقراءة كتب أهل العلم الصحيحة نعم Bu iki konuya da değinmek istiyorum. Şüpheler ve şehvetler. Nedir şüpheler? Dalalet olan, sapıklık olan, bidatler, şirk, insanların dini konularında onlara telbis yapılması, kafalarının karıştırılması, tekfir gibi munharif olan, haktan sapmış fikirler, inanışlar, dalalet olan, sapık olan her şeydir. Bizler bu şüpheli şeylerden bu şüphelerden ancak neyle kurtulabiliriz? İlimle ve ilim ehline mülazamet etmek. Onlarla beraber olmakla ve onların kitaplarını okumakla. وَلَا يَنْتَشِرْ الضَّلَالِ وَلَا تَنْتَشِرْ الْأَهْوَاءِ إِلَّا في الأماكن التي يقل فيها العلم لأن الجهل ظلمات فالظلام والضلالات هذه لا تنتشر مثل الجراثيم والميكروبات والحشرات وإذا تركت بيتا مظلما لفترة طويلة مهجورا فتعز فيها الحشرات وتجد فيها بمجرد أن يبدأ النور وتفتح الأبواب والشبابيك ويبدأ تبدأ الحركة في البيت والنور يأتي إليه لا تجد شيئا من ذلك فهذا كهذا تماما فيجب عليك أن تطلب العلم كي تستضيء قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فلا بد من الهدى ولا بد من البصيرة ولا بد أن يكون إنسان وتدعو الله دائما بهذا أن يرزق الله البصيرة في الدين العلم النافع أن يرزق الله الهداية في كل صباح بل في كل ركعة من ركعات اهدنا الصراط المستقيم تدعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرك بالصراط المستقيم وأن يبصرك بالهدى نعم Dalalet, heva ve heves dolu fikirler, görüşler ancak ilmin azaldığı, ilmin kaybolmaya yüz tuttuğu yerlerde yayılır. Aynı ne gibidir bu? Penceresi kapanmış, kapısı kapanmış, ışıkları yanmayan, içinde oturulmayan eve benzer. Nasıl ki böyle bir evde mikroplar, toz çoğalır, ne zaman ki o eve tekrardan gelinip, pencereler açılıp, perdeler açılıp, evde bir dolaşma, bir hareket başlar, işte o zaman bu mikroplar, bu toz, toprak oradan azalır. İşte dalalet, şubuhat da böyledir. Ne zaman orada ilim çoğalır, işte orada o zaman dalaletler, şüpheler ortadan kalkar. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Peygamberine. Diyor ki, de ki bu benim dosdoğru yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a davet ederiz. Basiret üzerine. ilim üzerine. Bundan dolayı bizler her rekatta ne demekteyiz? allah Teala'dan basiret isteyerek hidayet talep etmekteyiz. İhdina sıratel mustakim demekteyiz. Bunu sürekli söyle, söyleme, söyleyerek allah Teala'dan basireti, allah Teala'dan hidayeti talep etmekteyiz. وأول العلم وأعظم العلم هو علم التوحيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك أول شيء واجب عليك أن تتعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه وتعليم الناس ذلك تعلم ولدك الصغير أول شيء قول لا إله إلا الله معناه و و وهذا بإجماع المسلمين أن أول واجب على الناس أن يوحدوا الله كما جاء في حديث معاذ قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال حق الله عز وجل على العباد أن يوحدوه أن يوحدوه هذا أول واجب وأول حق نعم Bizim öğrenmemiz gereken, talep etmemiz gereken ilk ilim nedir? Tevhid ilmidir. O sebeple Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Fa'lem ennehu la ilahe illa. Ne diyeceğiz? Bil ki Allah Teala diyor ki bil ki ondan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Allah Teala bizden bilmemizi istiyor. Sonra diyor ki festagfir li zembik. Günahın için allah Teala'dan istiğfar ile af talep et. İlim olarak tevhidi öğreneceğiz. Şirkin nefredilmesini öğreneceğiz. Bunu insanlara öğreteceğimiz ilk konu da bu olacak. Çoluğumuza, çocuğumuza öğreteceğimiz ilk ilim bu olmalı. Muaz İbni Cebel radıyallahu anhumun rivayet etmiş olduğu hadiste de Peygamber aleyhissalatü vesselam soruyor. Diyor ki biliyor musun ey Muaz? allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı ve kullarının Allah üzerindeki hakkı nedir? Sonra devam aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Onu birlemeleri, tevhid etmeleridir. Peki kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Kullar eğer Allah'ı birlerlerse ne yapmayacaktır Allah onlara? Azap etmeyecektir. لذلك ورد عند ابن أبي شيبة أن الصحابة كان أول ما يعلمون أولادهم أن يقولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول ما يفتق لسانه بالكلام يعلمه لا إله إلا الله لا يعلمه لا baba ولا mama. İbn Ebi Şeybe'de rivayet bulunan bir rivayete göre şunu öğreniyoruz. Sahabeler çocuklarını ilk konuşmaya başladıkları zaman onlara neyi öğretiyorlardı? Onlara la ilahe illallah vahdehu la şerike leh Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Bunu öğretiyorlardı. Yani onlara bizlerin yaptığı gibi ne önce anne demeyi ne de baba demeyi öğretiyorlardı. Kelime-i tevhidi öğretiyorlardı. Ve وكذلك تعليم الناس يلزمنا جميعا يا إخوان لا vahid minna bi kavli لا إله إلا الله وتعلم لا إله إلا الله دون أن يعلمه للناس لأن هؤلاء جهل والله سبحانه وتعالى قد أخذ علينا الميثاق أن نبين العلم صاحب العلم يبين للناس وأن يعلم الناس وإلا فهو آثم أيضا على سكوته في تعليم الناس وأول من يجب عليك وأنذر عشيرتك الأقربين. Bizlerin tevhidi öğrendikten sonra yapması gereken diğer bir görev bu öğrenmiş olduğumuz tevhidi insanlara öğretmemizdir. Çünkü insanlar cahiller. Çünkü insanlar bilmiyorlar. Ve biz bilenlere biz bilenlerden Allahu Teala bir misak, bir söz, bir ahit almıştır onlara öğretmemiz için. Öğretmeye başlayacağımız, tevhidi yaymaya başlayacağımız ilk insanlar da kimlerdir? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de peygamberine de buyurduğu gibi yakın akrabalardır. يبقى المسألة الأخرى وهي الشهوات وهذه تحتاج منا إلى عمل صالح ومداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى وأعمال صالحة من من نافلة من صدقات من صيام حتى نحفظ من هذه الفتن فتن النساء وفتن المال وفتن الدنيا الشهوات كلها يحفظنا الله سبحانه وتعالى ب العمل الصالح لذلك قام صلى الله عليه وسلم من الليل قال أيقظوا ذوات الحجرات ذوات الحجرات النساء ماذا فتح الله من الفتن ماذا فتح الله من الخزائن وما أنزل من الفتن فعند الفتن يقوم الناس للصلاة ويتعبدون لله سبحانه وتعالى الله يحفظهم من أن يفتنوا İkinci konumuz şehavat konusudur. İnsanın hoşuna giden kadın fitnesi gibi, mal fitnesi gibi, mal mülk fitnesi gibi, dünya fitnesi gibi konular ve hususlardır. Peki bunlardan nasıl korunacağız? Kendimizi nasıl koruma altına alacağız? Salih amellerle. Nafile gibi, sadaka vermek gibi, oruç tutmak gibi ibadetleri yaparak salih ameller yapacağız. Peygamber aleyhissalatü vesselam gecenin bir yarısında kalkıp şöyle sesleniyor. Diyor ki kadınları uyandırın. Şu an allah Teala'nın hazinelerinden neler inmekte ve allah Teala'nın yeryüzüne gönderdiği fitneler inmekte. Yani insanlar bu fitnelerden ancak neyle kurtulabilirler? Nafile ibadetlerle, salih amellerle. فالفتن هنا عندكم كثيرة جدا في الطرقات فتن في النت في وسائل الإعلام في كل مكان في العمل في الوظيفة في فالفتن كثيرة وملهية وتقسي القلب عياذا بالله وإذا أغلق هذا القلب عياذا بالله واسود أو مرض يمكن أن يهلك وأن يضيع ولذلك ينبغي أن تحرص على قلبك أن تنظفه دائما أن تكون واعيا ومنتبها حتى لا يفسد عليك القلب ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب Maalesef sizin bu topraklarınız üzerinde sokaklarda <coughs> çok büyük fitneler var. Yolda yürürken görmüş olduğunuz fitneler, internette görmüş olduğunuz fitneler, basın yayında görmüş olduğunuz fitneler, göreviniz icabı çalışmış olduğunuz iş yerlerinizde şahit olmuş olduğunuz fitneler öyle fitnelerdir ki bu fitneler insanın kalbini kasi yapmakta, sertleştirmektedir. Allah muhafaza bu kalp sahibine kapandığı zaman yahut hastalandığı zaman ne yapar? Kişiyi helaka sürükler. Bundan dolayı ey kardeşim kalbine özen vermek zorundasın. Kalbini kurtarmak zorundasın. Onu tanzif edip temizlemek zorundasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi kalpte öyle bir parça vardır ki o parça düzgün olduğu zaman, düzeltildiği zaman bütün vücut ne var Salah bulur, düzelir. Ve bu parça, bu et parçası bozulduğu zaman bütün parça, bütün vücut ne yapar? Bozulur. Yani el kalb اذا فسد يجعل الانسان الامور تختلط عليه يرى المنكر معروفا والمعروف منكرا والسنه بدعه والبدعه سنه لا يميز بين حق وباطل عياذا بالله فهذا الهلاك كله في هلاك قلبه وضياعه ولو أن رجلا منا ابتلي بمرض في القلب لسارع إلى المستشفيات ويمكن أن يسافر إلى بلاد أخرى لإجراء عمليات حتى يصحى قلبه وحتى يصح ولا يفسد فأولى من ذلك وأولى مع أنه لو مات على هذا إن شاء الله مأجور وهو في الجنة يكون بلاء هذا لكنه إذا فسد قلبه في الدين ولم يصح ومرض أو مات القلب هلك عياذا بالله إلى جهنم وبئس المصير فلذلك هناك أسباب يجب أن نتخذها لحياة القلب سنتكلم عنها إن شاء الله. قلب öyle bir azadır ki helak olduğu zaman Helaka sürüklendiği zaman, kasi olduğu zaman sahibini öyle bir hale getirir ki artık o insan bidati sünnetten, sünneti bidatten ayıramaz hale gelir. Sünneti bidat zanneder, bidati sünnet zanneder. Hakkı batıldan, batılı haktan ayıramaz hale gelir. Bugün bizlerden birisinin kalp hastalığı olsa, kalp rahatsızlığı olsa ne yapar? koştura koştura acil hastanelere giderek kendini hemen oraya atar. Yahut ülke dışına giderek başka ülkelere tedavi olmak için gider. <coughs> Halbuki o insan bu kalbine gelen hastalıktan dolayı sabretse yahut bundan ölse ne olmuş olur? Allah'ın izniyle sabrından dolayı, imtihan olduğundan dolayı cenneti hak eder. Ancak benim bahsettiğim şey, benim bahsettiğim hastalık öyle bir hastalıktır ki helak olduğu zaman mahvolduğu zaman, insanın dinini kaybettiği zaman dünyasını ve ahiretini kaybettiği bir sonuca varacağı bir hastalıktır. Çünkü kişi bu kalple ne yapmıştır? Dinini kaybetmiştir ve cehennemi hak etmiştir. Ve orası girilecek ne kötü bir yerdir. Peki kalbimizi canlandırmak istiyorsak, helaktan, mahvolmaktan kurtulmak istiyorsak neler yapmalıyız? Şimdi o konulara değineceğiz. فذكر الله سبحانه وتعالى يجلي القلوب ويطهرها ويزكيها ملازمة الصالحين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ملازمة الكتاب والسنة قراءة القرآن والحديث كل هذا في حياة للقلوب el-ibadat min siyam ve kıyam ve nahvu dâlik kulle hâzâ yuhyi dua. Evet. Nedir? allah Teala'yı zikretmek, anmak. Bu kalbi temizler ve kalbi arındırır. Aynı şekilde salih kimselerle beraber olmak. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor, nefsini hapset. Kimlerle? Sabah akşam Rabbini anan kimselerle. Onlarla birlikte ol. Aynı şekilde kitap ve sünnetle birlikte olmamız gerekiyor. Kur'an okuyarak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini okuyarak ve yine oruç gibi, gece namazı gibi ne yapmalıyız? İbadetler yapmalıyız. Dua yaparak, dua ederek kalbimizi helaktan korumalıyız. بعض الناس عندهم علم لكن ليس عندهم عمل بالعلم ولا صدق ولا إخلاص فلا يوفق للحق ولذلك تجد عنده متخرج من جامعات عريقة وعنده علم كثير من الأزهر من كذا ولكن إذا نظرت إلى عمله وإلى أحواله تجد عياذا بالله كما وصف الله سبحانه وتعالى علماء السوء مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ومثله مثل الحمار يحمل أسفارا مثلين مثل كلب ومثل حمار عياذا بالله لماذا؟ لأنه لم يعتني بقلبه ولم يزكي نفسه أفلح من زكاها وقد خاب من دساها İlim öyle bir ibadettir ki, öyle faziletli bir meşgaledir ki, bazı kimselerin ilmi olmasına rağmen amele dökemediklerini görüyoruz. Sıdk olmadığını, ihlaslı olmadığını görüyoruz. Bakıyorsun ki adam birçok dünyaca üniversitelerden <coughs> diplomalar almış. Ama ameline baktığımız zaman, onun ahvaline, durumuna baktığımız zaman görüyoruz ki nedir? Hiçbir bilme yakışan davranışları yoktur. allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanları kimi zaman köpeğe benzettiğini görüyoruz. Kimi zaman da kitap yüklü eşeğe benzettiğini görüyoruz. وعلى العكس من ذلك لو كان الإنسان صحيحا صحيح القلب مستقيما قاصدا الخير دائما كثير الطاعة والعبادة ولو كان قليل العلم لكن الله سبحانه وتعالى يؤتيه البصيرة فتجد يعني ليس عالما كبيرا لكن كلامه تجده مسددا موفقا يعرف الحق بمجرد أن يسمع كلاما يطمئن إليه ويكون فعلا صوابا استفت قلبك فتجد قلبه كله نور وكل هدى يعرف الصواب بإذن الله يبصره الله بالحق كثير الدعاء لله خائف من الضلال يخاف من الانحراف فتجده سبحان الله يوفق ومسدد ويبصر الحق من بعد وكذلك يبصر الباطل إذا تكلم أحد وزخرف الكلام وتكلم بكلام فإنه يعرف أن هذا الكلام هكذا أنا غير مطمئن له طيب ما دليلك؟ ما عندي دليل بس هذا الكلام وفعلا إذا ذهب عند أهل العلم يقول نعم هذا ضلال لماذا؟ لأنه لأن قلبه سليم قلب صحيح olması, hastalıksız olması. mustakim olması çok önemli. Bu insanın kalbinin selim olan, sağlam olan insanın ibadetinin çok olduğunu görüyoruz. Çünkü bu kalp ona ne yapıyor? İbadeti teşvik ediyor. Velev ki ilmi az olsa bile onun allah Teala'ya itaatinin, ibadetinin çok olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Konuştuğu zaman konuştuklarının müseddet olduğunu, doğru olduğunu görüyoruz. allah Teala'nın onu muvaffak kıldığını görüyoruz. Niye? Çünkü onun kalbi tümüyle nedir? Nur ile dolmuştur. Nur ile, hidayet ile dolmuştur. allah Teala onu hakkı görmeye basiretli kılmıştır. Birçok hayra davet eden, hakka davet eden insanın kendi nefsi adına dalaletten, sapıklıktan ve inhiraf etmekten korktuğunu görmektesiniz. Eğer bir insan gerçekten bu korkuyu taşıyorsa allah Teala onu ne yapar? Hakka muvaffak kılar. Dedik ya ilmi az da olsa ilmi az da olsa eğer kalbi selim ise, sağlam ise, hasta değil ise hakkı bilir. Velev ki uzaktan görse bile. Batılı bilir velev ki uzaktan görse bile. Bazen o kimseleri görmekteyiz. Bir konu duyduğunda, bir şey duyduğunda bunu kalbin tarafından kabul etmediğini söylerler ki kalbin buna pek hoşnut olmadı. Ve gittiği gidip ilim ehline sorduğu zaman, alimlere sorduğu zaman da gerçekten o kalbinin hoşnut olmadığını, kabul etmediğini, alimlerin de desteklediğini görürsünüz. Bunların hepsi nedir? İşte o kimsenin kalbinin selim olmasının bir delilidir. أنا الآن أسأل سؤالا من منا فكر في أن يكون باطنه خير من ظاهره أكثرنا أو كلنا في الظاهر أحب أن يكون على خير حيث الناس لا يلومونه ولا يتكلمون عليه وفي الباطن في إذا خلا بينه وبين نفسه تجده في حالة سيئة إما مع أهله وإما مع نفسه وإما مع النت وإما مع كذا ينحرف عياذا بالله فيظهر خلاف ما يبطن هذا النفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان باطنهم خير من ظاهرهم وأما نحن فعياذا بالله لذلك ابن أبي مليكة وفي صحيح البخاري يقول أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق كلهم يخاف على نفسه النفاق فينبغي علينا أن نعتني بالقلب ويكون ما في الباطن خير من الظاهر يعني اجعل في قلبك من العبادات القلبية أكثر من العبادات الظاهرية Ne? Ben burada bir soru sormak istiyorum. Bizlerden kaçımız batınının, kalbinin, içinin dışından, dışa vuran amellerinden daha hayırlı ve daha güzel olması için çalıştı, gayret sarf etti ve bunu tefekkür etti, düşündü. Çoğumuz ya da hepimiz diyebiliriz ki ne yapıyoruz? Zahirimize, dış görünüşümüze ve dış ahvalimize daha çok önem veriyoruz. Öyle değil mi? İnsanların bizi hoş görmesi, güzel görmesi, hakkımızda konuşmaması bizlerin içimize vermiş olduğu, içimize vermiş olduğu önemden daha fazla önem verilen bir husus. Yine bizlerin kendimizle baş başa kaldığımız zaman, ailemizle baş başa kaldığımız zaman veyahut da internet başında kendimizle baş başa kaldığımız zaman batınımızın bizleri yani içimizin nelere sürüklediğini hepimiz biliyoruz. Ancak sahabeler böyle değillerdi. Sahabeler batınlarının, içlerinin <coughs> daha hayırlı olmasını istiyorlardı. Dışlarının daha hayırlı olmasından. İbn Ebi Muleyke diyor ki ki bu rivayet Bukhari'de ben diyor 30 tane sahabeden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden 30 tanesine yetiştim yani yetiştiğim sahabelerden 30 tanesinde ne vardı? Nifak korkusu vardı. Çünkü bir, bir insanın dış görünüşüne, dış amellerine, içindeki amellerden daha fazla önem vermesi, içinde olanların aksini göstermeye çalışması nedir? Nifaktır. Bu münafıklıktır. Bizler ne yapacağız arkadaşlar? Kalbimizi, içimizi ıslah etmeye çalışacağız. Tamir etmeye çalışacağız. içimizin dışımızdan daha hayırlı olması için gayret sarf edeceğiz. يكون قلبك عامرا بتوحيد الله ممتلئا بمحبة الله عز وجل أنت نظرت هذه الأعمال القلبية ترتفع بها جدا أن تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمحبة الله ورسوله هذه من أعظم الأعمال يقول أنس رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب أنت تحب الله تحب الرسول تكون معه محبة صادقة ليس كلام فقال أو, أو قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث بعد الإسلام فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم رضي الله عنه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب هذا عمل قلبي لا يكلفك كثير عناء بالجسد ذلك الرجل بأعمال القلبية يرتفع ارتفاع عظيم جدا يفوق غيره يقول ابن القيم رحمه الله الرجلان يصليان معا جنبا إلى جنب وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض هذا قائم خائف من الله سبحانه وتعالى وقلبه يرجف وقوف بين يدي الله محب لله ولكلامه يريد أن يمتثل أمر الله يريد أن يقوم كما ويخاف أن لا يتقبل الله منه خاشع خاضع لله عز وجل والآخر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فرق كبير جدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال راحة وجعلت قرة عين في الصلاة يحب أن يصلي لا يريد أن يخرج كما قال عمر رضي الله عنه إن قومك قوم رغاة إذا قام أحدهم في الصلاة لا يريد أن يخرج منها الصحابة إذ دخل الصلاة من محبة الله هذه علامات المحبة مو أنا أحب الله ورسوله إذا دخل في الصلاة لا يريد يخرج ليس شرطا أن تكون حافظا للقرآن كله قام صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة بآية واحدة إن تعذبهم فإنهم عبادك وهو يكرر هذه الآية طول الليل إلى الصبح اقرأ هذه القرآن لا يمل أبدا لكنه يحب أن يقف بين يدي الله يحب أن يناجي الله يحب أن يدعو الله هذه محبة الله ليست كلاما Kalbin tevhidi emretmeli. Allahu Teala'nın sevgisiyle, muhabbetiyle ve Resulünün sevgisi ve muhabbetiyle dolmuş olmalı. Allah Resulü sallallahu Allahu Teala'yı ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek amellerin en büyüklerinden bir tane amel. <clears throat> Enes radıyallahu an, bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini aktarmakta. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi sevdiğiyle beraberdir. Buradaki sevgi, buradaki muhabbet öyle muhabbettir ki sadık olan muhabbettir. Öylesine dil ile söylenmiş, dilin ucuyla söylenmiş bir muhabbet değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözü işiten Enes, o gün sahabelerin <coughs> mutluluğunu bizlere şöyle aktarıyor. Diyor ki, İslam'a girdikten sonra, Müslüman olduktan sonra bizler için en büyük sevinç kaynağı olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi duymak, bu sözleri duymak. Ve Enes diyor ki, ben Allah'ı, Resulünü Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Velev ki onların yapmış oldukları amelleri yapmasam da onları sevdiğimden dolayı onlarla birlikte olacak olmam, bunu bilmem beni bir o kadar mutlu ediyor. İşte görüyorsunuz arkadaşlar, kalbin ameli ne kadar önemlidir. Kişi kalbini düzelterek kalbinin ameliyle ne yapar? Çok yüksek makamlara, mertebelere çıkabilir. İbnül Kayyim rahimahullah bizlere yan yana namaz kılan, aynı namazı kılan iki adamdan bahsediyor. Diyor ki, bu iki kimsenin kılmış olduğu namazlar aynı olmasına rağmen, yan yana olmuş olmalarına rağmen, iki kişinin arasındaki ve namazları arasındaki fark, gökyüzü ile yeryüzü arasındaki fark gibidir. Elbette. Biri namazını kılarken korkarak, huşu içinde, kalbi ürperip titreyerek allah Teala'nın sevgisiyle dolu bir kalp ile allah Teala'nın kendisinden bu namazı kabul etmeme hususunda korku içinde bir namaz kılarken diğeri de sadece ne yapmakta? Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek yatıp kalkmakta. İşte fark kalptedir arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e ne diyor? Ey Bilal kalk da bizi namazdan rahatlat diyor. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz benim neyim oldu? Gözümün nuru oldu. Ömer anlatıyor bize sahabeler radıyallahu anh. Diyor ki onlardan birisi namaza girdiğinde tekbir getirdiğinde sahabelerden bahsediyor. Ne yapmazdı sahabeler? Namazı bitirmek istemezdi. Namazdan çıkmak istemezlerdi. İşte bu muhabbetin alameti, sevginin alameti budur. Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezbere bilmene gerek yok gece namazı kılman için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyarak bütün gece ne yapıyor? Gece namazı kılıyor. Ne diyor? İn tuazzibhum fe innehum ibaduk. Sen onları azap etsen de onlar senin kullarındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar bu ayet tekrarlayarak gece namazı kılıyor. لماذا؟ لأنه يحب القرآن هكذا ينبغي من أحب تحب الله تحب كلامه لا تمل من كلام الله عز وجل من مناجاة الله سبحانه وتعالى رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله بينك وبين ربك سبحانه وتعالى ليس عند الناس فقلبك خائف وجل من الله سبحانه وتعالى ومحب وراغب فيما عنده سبحانه وتعالى فكلها اعتناء بالقلب واهتمام بالقلب Kim Allah'ı severse sevgisinde sağlık ise onun kelamını, Kur'an'ı da sever. Onun kelamını okumaktan bıkmaz, usanmaz. allah Teala ile konuşmaktan utanmaz. Çünkü allah Teala'yı bu kimse sevmektedir. allah Teala'yı kimsenin görmediği bir yerde zikrederek gözleri yaşla dolan insanlara neler verildiğini sizler de biliyorsunuz. Bu iki göz ağlamaktadır. Niye ağlamaktadır? Çünkü kalp Allah'tan korkmaktadır. Allah'tan korkan bu kalp aynı zamanda allah Teala'ya muhabbet etmekte ve onun katında ona saklanan, onun katında ona hazırlanmış olan şeyleri de rağbet ederek istemektedir. Bunun sonucu olarak kalp de ağlamaktadır. <clears throat> La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi من والده وولده والناس أجمعين قال عمر إنك لأحب الناس إلي يا رسول الله إلا من نفسي قال لا حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك قال عمر لا أنت الآن انظر إلى الصدق قال أنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي هذا صدق فانتظر عمر وقال لأنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسه التي بين جنبيه قال الآن يا عمر الآن وصلت إلى ما ينبغي أن يصل إليه المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أحب إلينا من أبائنا ومن أمهاتنا من أولادنا بحيث لو افتدينا بأبي هو وأمي بكل ما نملك من أموال وأولاد كل شيء ونكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmakta. Diyor ki, sizlere ananızdan, babanızdan, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça beni onlardan daha fazla sevmediğiniz sürece iman etmiş olmazsınız. Ömer İbnül Hattab diyor ki ey Allah'ın Resulü seni her şeyden daha çok seviyorum ama kendi nefsim hariç. Görüyor musunuz Ömer İbni Hattab'ın samimiyetini, sıdkını, ihlasını? Ne diyor? Kendimden hariç seni her şeyden daha fazla seviyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmadığını söyleyince Ömer, Ömer diyor ki sen şu anda ey Allah'ın Resulü bana kendi nefsimden de daha sevimlisin dediğinde <clears throat> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte şimdi oldu Ömer. Çünkü Ömer böyle diyerek her Müslümanın sevmesi gereken makama ne yapmıştır? Ulaşmış ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona işte şimdi oldu demiştir. Bizler öyle sevmeliyiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bilsek ki her şeyimizi feda edecek olsak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olacağız. O şeylerden ne yapmak ne yapmalıyız? Fedakarlık edip onları feda etmeliyiz. تريد أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أبو رافع لما قال له النبي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبو رافع سلني اطلب مني يعني يريد أن يكافئه بمكافأة مقابل هذا العمل والخدمة قال سكت ثم قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك قال هو ذاك في شيء آخر غير هذا قال هو ذاك كانوا يحبونه حب عظيم أبو طلحة رضي الله عنه في الجهاد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر السهام في العدو يقول يا رسول الله لا يأتيك سهم نحر دون نحرك يا رسول الله نحر دون نحرك أفديك بكل شيء بنفسي هكذا كان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو غير ذاك يا أبا رافع قال هو ذاك ما أريد إلا مرافقتك في الجنة لا أريد أن أفارقك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود إذا كنتم تريدون أن ترافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثروا من السجود والصلاة وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تنالوا شفاعته والتزموا سنته تكونون معه وأحسنوا أخلاقكم تكونون أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم أقرب الناس مني منزلا أحاسنكم أخلاقا خلق إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الصائم قائم الليل صائم النهار بحسن خلقه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmayı istiyor muyuz? Onunla beraber olmayı istiyor muyuz? Nebi aleyhissalatu vesselama hizmet eden sahabeden Ebu Rafi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <clears throat> Ebu Rafi diyor ki benden ne istiyorsun? Karşılık olarak, maaş olarak, para olarak, bedel olarak benden ne istiyorsun? Ebu Rafi radıyallahu anh bir müddet sükut edip susuyor. Diyor ki cennette seninle beraber olmayı istiyorum ey Allah'ın Resulü. Seninle birlikte olmak istiyorum, ayrılmak istemiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rafi'ye diyor ki peki başka bir isteğin var mı? Bunun dışında bir isteğin var mı? Ebu Rafi diyor ki hayır. Tek isteğim bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Ebu Rafi'ye diyor ki o zaman bu isteğimde bana çok bana yardımcı ol. Allahu Teala'ya çokça secde ederek. Benimle beraber olmak istiyorsan çokça secde et. Çokça namaz kıl. Sen de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olmak istiyorsan çokça namaz kıl. <clears throat> çokça ona salat et ki şefaatine, şefaatine Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olasın. Ahlakınızı güzel yapın. Güzel ahlaklı olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki cennette bana en yakın olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. Yine Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki kişi güzel ahlakıyla Geceliğin kıyama kalkan, gündüzlerin oruç tutan insanın ulaşamadığı yüksek makamlara ulaşır. İşte sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi böyle seviyorlardı. Ebu Talha radıyallahu anh savaşta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşman saflarına bakıp oradan gelen okları ashabına haber vermek için nöbet tutarken Ebu Talha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Sana bir zarar gelmesin ey Allah'ın Resulü. O sana gelecek olan oklar bizim göğsümüze gelsin, bizim boynumuza saplansın. min el-ahlâkil el-tayyibe el hasene ومن الأخلاق الحسنة الطيبة جدا الرحمة خلق الرحمة وهو متعلق بالقلب بدرجة كبيرة فالرحمة قليل من الرحمة تأتي بكثير من الخير والبركة والرحمة من الله سبحانه وتعالى بالعبد ارحموا ترحموا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء رحماء بينهم تكون بيننا الرحمة امرأة بغي زانية من بغايا بني إسرائيل التي تأكل بفرجها عياذا بالله رحمت كلبا رأته يلهث من العطش فنزلت وأخذت خفها ونزلت البئر وحملت له الماء وأسقته فغفر الله لها جميع أعمالها الله أكبر انظروا إلى الرحمة القليلة كيف تأتي بخير كثير امرأة كانت معها طفلتين كان معها طفلتان دخلت على عائشة تسألها ما عندها طعام عائشة أعطتها ثلاث تمرات تمرة لها ولكل بنت تمرة فأكلت كل بنت من بناتها تمرتها وهي دخلت تمرتها كانت معها فجاءتا يسألانها إيش التمرة فقسمتها أعطت لهذه نصف ولهذه نصف فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما حدث من المرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأن الله عز وجل رحمها وغفر لها برحمتها لطفلتيها وهو رحمة هذا شيء طبيعي الأم ترحم ليست رحمة للغريب كيف لو رحمت غريبا غفر الله لها بتمرة بسبب الرحمة dikkat etmemiz diğer bir husus da rahmetli olma, merhametli olma vasfımız. Bu özelliği kazanmamız gerekiyor. Daha az bir rahmet sahibine çok büyük hayırlar, bereketler getirebiliyor arkadaşlar. Allah Teala Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Birçok hadislerde biliyorsunuz. İrhamu turhamu. Merhametli olun, size rahmet olunsun yeryüzündekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet <coughs> etsin. allah Teala o müminlerden bahsederken ne diyor? Kendi aralarında onlar birbirlerine karşı çok merhametlidirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere İsrailoğullarında fahişelik yapan bir kadından bahsetmekte. Namusu karşılığı para kazanan bir kadından bahsetmekte. Bu kadın bir köpek görüyor. Soluyan, susuz kalmış bir köpek. Ve bu kadın bu köpeğe merhamet ederek kuyuya inip ayakkabısıyla su çıkarıp ona su içiriyor. Ve allah Teala onun bu ameline karşılık bütün günahlarını mağfiret ediyor ve bağışlıyor. Başka bir örnek daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşanıyor bu. Bir kadıncağız kucağında iki tane çocuğuyla, iki kız çocuğuyla Peygamberimizin zevcelerinden olan Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geliyor. Karnı aç kadının ve çocuklarının da karnı aç. Ayşe radıyallahu anh'a bu kadına verecek üç tane hurmadan başka bir şey bulamıyor. Bir tanesini kadına, diğer iki tanesini de çocuklarına vermek üzere bu kadına toplam üç tane hurma veriyor. Kadıncağız hurmanın birisini bir kızına, diğerini de diğer kızına vererek onların oyalamak istiyor. Tabi çocuklar hurmaları yer yemez hemen annelerinin elindeki o hurmaya göz dikip annelerinin kucağına geliyorlar. Kadın çoluğuna, çocuğuna, kızına merhamet ederek o elinde kalan tek bir hurmayı ikiye bölüyor. Birini bir kızına, diğerini bir kızına veriyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem zevcesi Ayşe radıyallahu anh'ın yanına geldiğinde Ayşe radıyallahu anh'a yaşadığı bu olayı peygamberimize, eşine anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Ayşe'ye şu müjdeyi haber veriyor. Diyor ki allah Teala kadının, bu annenin yapmış olduğu bu rahmete karşılık ne yaptı? O kadına rahmet etti. ve onun günahlarını mağfiret etti çocuklarına böyle davrandığı için. من الأعمال التي في مقابل هذه أعمال قلبية حتى نفهم أن العمل القلبي له تأثير عظيم وله جزاء عظيم إن كان في الخير وجزاء عظيم عند الله أيضا إذا كان في الشر هذا كله بسبب عمل القلب فمن الأعمال التي هي من أعمال القلب وسبب في انحراف العبد عن أمر الله سبحانه وتعالى الكبر الله لا يحب المتكبرين فإبليس أخص صفاته الكبر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه نفخه يعني الكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى استكبر باء والاستكبار سبب كان سببا في وصوله إلى الشرك وإلى اللعن وإلى الطرد من رحمة الله إلى يوم الدين لذلك قال مع النبي صلى الله عليه وسلم أكل رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينه قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر قال لا استطعت شلت يده شلت يده اليمنى لا استطعت بسبب ennehu tekebbur. Felmutekebbirun hum abgadin nasi ilallahi subhanahu ve teala iyaden billah ba'del müşrikin. Evet. Kalbin ameline göre insanlar karşılıklarını görecekler, sevaplarını alacaklar. Şayet kalbin amelleri hayır ise, güzel, güzel, güzellikler ise karşılığında hayır ve güzellikler bulacaklar. Eğer kalbin ameli kötülükler ise, şer ise, kibir ise onun karşılığında da kötülük bulacaklar. Kulun inhiraf etmesinin, yoldan sapmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de kibirdir arkadaşlar. Allahu Teala ne yapmaz? Mütekebbirleri, kibirlenenleri sevmez. Şeytanın en kötü özelliklerinden bir tanesi de nedir? Kibirli olmaz. Allah Teala ne diyor? o ne yaptı? Yüz çevirdi ve kibirlendi. Onun allah Teala'nın cennetinden uzaklaşmasının, onun rahmetinden kovulmasının en büyük sebebi nedir? Kibirli olmasıdır. Bizler allah Teala'dan şeytana sığarken, e, e, şeytandan allah Teala'ya sığınırken ne diyoruz? Onun kibrinden sana sığınırız diyoruz. Burada söylemiş olduğumuz min hemzihi ve nefkihi nedir? Onun kibridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir adam yemek yerken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sol elle yemek yediğini görüyor. Ona diyor ki sol elinle yemek yeme. Rivayette diyor ki adamın kibri ne yaptı? Onun sağ eliyle yemek yemesine engel oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu adam adam bu adam Resulullah'a diyor ki aleyhissalatü vesselam'a yapamıyorum kibrinden dolayı. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki hiç yapamayasın. Bunun üzerine adamın sağ eli felç olup o şekilde kalıyor. İşte allah Teala'nın müşriklerden sonra en sevmediği, en buğz ettiği kişiler kimlerdir? Mütekebbir olan, kibirli olan kimselerdir. والكبر بطر الحق وأمت الناس كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد الحق تعرف الحق لا تريد أن تأخذ من هذا إما لصغر سنه أو لقلة علمه أو لأنه قرينه فالمعاصرة حرمان كما قالوا أو لأي سبب من الأسباب لا يقبل الحق فهذه صفة يعني هي الطريق الأول للشرك والكفر عياذا بالله وينحرف القلب عن الله سبحانه وتعالى الكبر بطر الحق ورمت الناس احتقار الناس طيب. فيرى نفسه أنه فوقه أنه من قبيلة أحسن أنه من قوم أفضل أنه أكبر منه سنا أنه إنسان يتواضع ويحشر متكبرون يوم القيامة كأمثال الذر النمل الصغير الذي تطأهم أقدام الخلائق تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار عياذا بالله لهم سجن اسمه بولس في جهنم عياذا بالله الإنسان يخاف من هذه الصفة الذميمة ويكون متواضعا قريبا المؤمن هين لين قريب سهل يكون متطاوعا لينا مع إخوانه لا يتكبر على الحق ولا يرفض حقا رأينا مشايخ العلم الشيخ الألباني الشيخ نباز الشيخ ابن تجلس مع أحدهم ساكت متواضع تتكلم معه أي أحد ليس مثل مشايخ اليوم نعم ها ما أت... لا اجلس كان صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين أصحابه وجاء الرجل الغريب كما جاء في حديث ضمام قال أيكم محمد ما في عمة خاصة وجبة خاصة ولباس خاص لا يوجد هذا ذاك لما جاء عبد الله بن سلام وسمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ذهب إليه ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان من اليهود ويعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما استطاع أن يميز بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر يسلم عليه لأنه أبو بكر هو الذي يستقبل الناس فظنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول جالس لا يجلس هكذا في مكان مرتفع خاص مثل ما يفعل مشايخ اليوم لا طلاب العلم طالب العلم يمشي اسكت ماذا قرأت ماذا تعلمت أنت ما تفهم شيء وأنت وأنت وأنا وأنا احذر هذه كلها كبر عند طلاب العلم فهو متواضعا بسيطا سهلا مع القريب من هذا كأنك ليس عندك شيء من العلم هكذا يكون طلاب العلم والعلم يهذب أصحابه ويعلمهم Kibir nedir arkadaşlar? Kibir hakkı reddetmek ve insanları küçümsemektir. Karşındaki insan hakkı söylese de yaşının senden küçük olması, ilminin daha az olması gibi veya bunun dışındaki başka sebeplerden dolayı hakkı inkar etmen, reddetmen de bir kibirdir. Veyahut da o insanla çağdaş olman, aynı dönemde yaşamış olman da ne olabilir? Hakkı reddetmene sebep olabilir. Bunların hepsi kibirden kaynaklanır. Şirke ve küfre götüren ilk basamak kibirdir arkadaşlar. Ondan dolayı allah Teala kıyamet günü yeryüzünde kibirlenenleri, mütekebbir olanları nasıl haşredecek, nasıl yaratacak? Rivayetlerde de geldiği üzere küçük karıncalar şeklinde yaratacak. O kadar, küçücük. Ve onları üzerlerinden ateşler saracak. Ve onların su olarak verilecek olan şey ne? Cehennem ehlinin kan ve irinleri olacak. Ancak rivayetlerde geldiği üzere Peygamber Aleyhisselam'da diyeceğiz. Mümin nasıl bir kimsedir? Kolay bir kimsedir. Leyyin, yumuşak bir kimsedir. Yakın bir kimsedir. Ulaşılması kolay bir kimsedir. Mümin böyle olmalı. Mümin hakkı, doğruyu reddetmemeli. Bizler bu çağda yaşamış büyük alimleri gördük. Şeyh Albani'yi gördük. <clears throat> Şeyh Bin Baz'ı gördük. Şeyh Al-Ütheymin Allah onların hepsine rahmet eylesin. Onları gördük onlarla oturduğunuz zaman onların böyle sükut ettiklerini, sizi ne kadar böyle tevazuyla dinlediklerini gör görürsünüz. Ama bugünün alimlerine baktığınız zaman ne kadar da çok kibirlendiğini görüyorsunuz. Konuşurken, kılığıyla, kıyafetiyle ve tavırlarıyla insanları ezdiklerini görüyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı arasında oturduğu zaman dışarıdan gelen bir insan tarafından tanınmadığını bilmektesiniz. Rivayette Dumam radıyallahu an geldiğinde diyor ki hanginiz Muhammed? Tanıyamıyorum. Aynı şekilde Abdullah ibn Selam asıl itibariyle Yahudi olan ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını iyi bilen, onu gördüğünde tanıyacak olan bir kimse olmasına rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselamın Amr ibn Af oğullarına bu kabileye geldiğini duyunca yanına geldiğinde Peygamberimizi Ebu Bekir'le karıştırıyor. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh ayakta insanları ne yapıyor? Karşılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş orada. O da sevinçten ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tevazusundan dolayı peygamber diye kime sarılıyor? Hazreti Ebu Bekir'e sarılıyor. İşte görüyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle mütevaziydi. Ama bugünün alimleri, bugünün ilim talebeleri öyle bir hale geldi ki karşısındakini küçük düşürüyor. Sen sus ne anlarsın gibi tavırlarla karşısındakini eziyor. Halbuki ilim ne yapmalı? Sahibini terbiye etmeli, sahibini edeplendirmeli. على كل حال يجب الاعتناء بالقلب والأعمال القلبية أكثر من أعمال الجوارح فإن القليل من التوحيد سبب في مغفرة الذنوب لو أتيتني بقراب الأرض بخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء توحيد إخلاص العمل لله وخشية لله وتوكل على الله وإنابة إليه وتوبة ومحبة ورحمة كل هذه أعمال قلبية ترفع العبد تكفر عنه الذنوب وينال كل خير بها من خيري الدنيا والآخرة ويتواضع هذه كلها أمور قلبية والعكس كذلك الأعمال القلبية السيئة من الحقد الحسد التباغض والكبر والقسوة وعدم الرحمة بين الخلق هذه مجلبة لكل شر بل إن جميع الأعمال الجوارح لا بد لها من عمل قلبي وتوحيد وإخلاص صح ولا لا إذا لا يقبل الله هذا العمل إلا بعمل قلبي عمل الظاهرية هذا فلا فاعتني بقلبك ويكون باطنك خيرا من من ظاهرك ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك وقد أطلت ولسان حال الإخوة قم يعني ولا نريدك لقد أصلت علينا حتى تعبنا وسئمنا جزاكم الله خيرا ne yapmamız gerekiyor? Kalp amellerine dikkat etmemiz gerekiyor. Kalbimizin amellerine dikkat etmemiz gerekiyor. Organlarımızın, azalarımızın yapmış olduğu amellerden ziyade kalbimize çok önem vermemiz gerekiyor. Az da olsa tevhid, kalp ameli birçok şeye nedir? Kadirdir. allah Teala ne diyor? Yeryüzü dolusunca bana hatayla gelip şirk koşmadan gelsen seni affederim. Çok önemli bu arkadaşlar. Onun için kalp amellerimize çok dikkat edeceğiz. İhlasa çok dikkat edeceğiz. Tevekküle, inabeye, allah Teala'ya dönmeye, tevbe etmeye, muhabbet, sevgiye, rahmet, merhametli olmaya ne yapacağız? Çok önem vereceğiz. Bu konuda kalbimizi eğiteceğiz. Bunun tam tersi olarak kalbimizi günahlardan uzak tutacağız. Kalbimizin içinde ol olabilecek haset gibi, buğz etmek gibi, kibir gibi kalbimizi kasvete düşecek olan şeylerden de uzak durmaya çalışacağız. Azalarımızla yapmış olduğumuz amellerden önce dediğimiz gibi kalbin ameli çok önemli. Her şeyden önce kalbin ameli gelmekte ki bu da tevhiddir. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Kardeşlerimin zaten de hali, tavırı fazla konuştun, fazla uzattın artık kalk git gibi durumdalar. Ondan dolayı beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. teşekkür ederim. Jazakumullah hayran. Soru soran var mı? Evet. Allah ver fiyek. Buyurun. Esile ya şeyh. Allahümme. Jazakallah hayran. Nakudul esile Evet. Sorusu olan arkadaşlarımızın da sorularını alabiliriz. Tabii konuyla alakalı olursa daha verimli olur. Konuyla alakalı olursa daha verimli olur. شيخ أنا أنا أردت أن أسأل يعني أين ستقيمون الدورة إن شاء الله؟ في نسأل الله أن قريب يتم بالخير. قريب من اسطنبول إن شاء الله. Hocamızın e, yakın tarihte e, 20 ya da 25 ya da 22 Kasım arasında ilan edilecek yani başlayacak bir devresi bir semineri olacak. 20 gün içinde bütün Sahih-i Müslim'i hocamız ne yapacak? Okuyacak, şerh edecek. Günde 10 saat, 12 saat olacak. Nerede olacak? İzmit Kandıra, İzmit'in Kandıra ilçesinde bir otelde olacak. Ee, kesinleşince tam tarih ve bilgiler sizlerle yine ne yapacağız? Paylaşacağız. Evet. Arapça sorun. Sor. Sor. Zorla kendini. جزاكم الله خيرا مثلا نريد أن نقوم لصلاة الفجر والليل وصلاة الليل نحن نشتغل آه، كثير في بلدنا الساعات اشتغلنا العمل كثيرة يكون عندنا آه، التعب التعب والكسل التعب. آه، كيف نرفع آه، علينا هذا يعني كيف ندعو كيف نفعل إن شاء الله تنصيح لنا الحمد لله هذا على كل حال هذه مشكلة يعاني منها كثير من الناس وحلها إن شاء الله سهل يحتاج إلى عدة أمور لو قيل لك يوجد عمل أنت الآن جئت من العمل قبل مثلا الساعة العاشرة ليلا وهو متعب جدا وقيل لك في عمل لك الساعة الثانية ليلا ومقابل هذا ستأخذ ألف دولار انتبه ستنام لو كنت تريد أن تنام لكن قلبك منتبه وتقوم قبل هذا الوقت أيضا لو كنت في الجامعة تدرس عندك اختبار الصباح ممكن تسهر على الدراسة ثم تقول أنام لكن كل ربع ساعة وعشر دقائق تقوم هكذا تخاف ذهاب الاختبار صح ولا لا فالأمر أول شيء يحتاج إلى القلب يريد هذا الشيء ومحب للقيام ومهتم به سواء قيام الليل أو قيام لصلاة الفجر أما صلاة أما قيام الليل فإن كنت متعبا وتخاف ألا تصلي آخر الليل فقم أول الليل كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وغيره بذلك لا تضيع وصل بما تيسر في أول الليل وأما صلاة الفجر فلا بد منها تتخذ بالأسباب تنام مبكرا لا تأكل قبل أن تنام كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عشاؤهم متى قبل المغرب أو بعد المغرب أو عند المغرب انتبهت فأما تجلس منتظر سهران وتأتي وتأكل وتملأ أيضا تأكل كثير نوعية الطعام وكمية الطعام ووقت الطعام كل هذا يكبس على رأسك لا تستطيع أن تقوم انتبه الأذكار أذكار النوم النية الاستعانة بالله النية أن تنام للتقوى على الله الاستعانة بالله يا رب أعين أعني لو كنت متزوجا ما في جماع في الليل جماع الصباح كنت متزوجا كان صلى الله عليه وسلم بعد قيام الليل إذا كان له حاجة في أهله جامع أهله أما تذهب عند أهلك والجماع الحمد لله يمكن يعني بعض الإخوة لا يعلم هذه السنة يكون بعد يعني قبل صلاة الفجر يمكن لكن المهم أنه في آخر الليل بعد قيام الليل كان صلى الله عليه وسلم يجامع أهله هذه الأسباب مع أذكار النوم مع النوم المبكر أيضا مهم جدا ما في سمر بعد العشاء إلا بقدر الحاجة Evet, Ömer kardeşimiz e, çok çalıştığımızdan ve bu sebeple de gece namazını ve sabah namazını zor kalktığımızdan bahsetti. Bunun tedavisinden bahsetti. Şeyh Ebu Halid diyor ki şöyle diyor, örnek verelim. Gece onda işten evine dönsen ve sana dense ki saat 1'de tekrardan mesai var ve sana saat 2'de tekrar mesai var ve sana bin dolar para verilecek dese deseler sen ne yaparsın? Hemen saatini kurarsın. Kalbin, gözlerin uyusa da kalbin uyumaz. Her 15 dakikada bir kalkıp saate bakar. işe geç kalmamak için ne yaparsın? Bu şekilde o vakti geçirirsin. Aynı şekilde üniversitede okuyan kimseler de bilir. <clears throat> Gece sınava çalışırsın. Sabah imtihanın vardır. 15 dakika uyur, gözlerini kapatır, hemen uyanırsın. Değil mi? Niye? Çünkü kalbin dikkatlidir. Neyi kaçırmamak için? Sınavı ve imtihanı kaçırmamak için. Tabi sorun gece namazıysa Peygamber Aleyhisselatü vesselamın Ebu Hureyre ve onun gibi birçok sahabeye tavsiyesi var. Böyle bir korkun varsa gece namazını kılamayacaksan son gecenin sonunda evvelinde ne yap? Gece namazını kıl. Uyumadan önce gece namazını kıl. Ama sabah namazı çok önemli sabah namazına kalkmanın da bazı sebepleri var. Bu sebeplere dikkat etmemiz gerekiyor. Erken yatacağız. Ve gece yatmadan önce yemek yemeyeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabının akşam yemeği ne zamandı biliyor musunuz? Ya akşam namazından önce ya akşam namazından sonra yemek yerlerdi. Akşam yemeklerini. Çok gece bırakmazlardı. Aynı şekilde gece uyku dualarını okumanız gerekiyor. Niyet. Uykuyla neye niyet edeceğiz? Dinlenerek vücudumuzla allah Teala'ya daha iyi ibadet etmeye niyet edeceğiz. Aynı şekilde istiane çok önemli. allah Teala'dan yardım dilemek. Allah'ım sen bana yardım et gece namazına kalkmaya, sabah namazına kalkmaya diyor. Evli olan arkadaşlarımıza birçok kimsenin bilmediği bir sünneti zikredelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin ilk bölümünde ne yapmazdı? Hanımlarıyla ilişkiye girmezdi. Onun sünneti neydi? Kıyamul leyli kılar gecenin son bölümünde. Sabah namazından önce ne yapardı? Hanımlarıyla ilişkiye girerdi. Sabah namazından önce bunu yapardı. Ne yapacağız? Buna da dikkat edeceğiz. Aynı şekilde gece geç kalmayacağız. Ancak bir ihtiyaç varsa, gece geç kalmaya bir ihtiyaç varsa, hadet varsa o takdirde ne yapabiliriz? Yatsıdan sonra oturabiliriz ama onun dışında gece yatsıdan sonra oturmayacağız. Evet. Yağmur وعفوا عفوا أذكار الصباح والمساء أحفظك الله عز وجل من الشيطان مهم جدا هذا هذا واجب عليك أن تحافظ عليها جاهد نفسك فيها لا ينيمك الشيطان ولا ينسيك إياها ولا تنشغل عنها بأي شكل لأنه إذا lem tef'alha temekkene minke temekkunen kebira. Ya şeytan bunu sana unutturmasın. da bu konuda çok mücadele et. Nefsinle bu konuda çok mücadele et. Çünkü sen bunları terk ettiğin an <coughs> şeytan ne yapacak? Sana hakim olacak. Sana güç yetenecek. Evet. Konu... Evet. Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap bile bir Kur'an olacaktı. Bu ayeti nasıl anlamalıyız? <coughs> evet, Rab suresini açalım. Evet. kuran olan var mı? Kur'an-ı Kona'ya sen e, şey falan. Kaçıncı ayet dedin? 31 oluyor. Rab suresi. Evet, soru ne? Bu ayeti nasıl anlamamız gerekiyor? يقول ولو أن قرآنا سير به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا وكيف نفهم هذه الآية يقول ابن كثير رحمه الله لو كان هناك كتابا يحدث به هذا أن يكلم به الموتى أو تقطع به الأرض أو تسير به الجبال لكان هذا القرآن هو الذي يفعل به هذا لا يوجد كتاب أعظم من هذا الكتاب هذا معناه Yani bu sayılan, bu ayette sayılan şeyler mümkün olsaydı bu ancak neyle mümkün olurdu? Kur'an'la mümkün olurdu. Yani Kur'an'dan başka bir kitapla mümkün olmazdı. Buradan da anlıyoruz ki Kur'an'dan daha büyük bir kitap, azim bir kitap yoktur. Evet. شوف شوف غيرك أولا لأن يعني إيه. لأنك سألت إذا لم يوجد فأنت إيه. هل الامرأة الباغية كانت مؤمنة كان عندها التوحيد Evet, iman sahibi, tevhid sahibi bir kadındı. لكن صاحبة معصية Ama ne günah işledi. عظيمة نعم Evet. تفضل تسعة عشر. Evet. Bundan maksat ne demek? Ve keyfe nefes aleyha 19. ايش؟ ما تفسير eee تسعة عشر ملائكة ايش الاشكال فيها ما فهمت أنصنا آه، شيء جهنم عليه لماذا عدد تسعة عشر يعني؟ لماذا عدد تسعة عشر رأيناهم على على الجهنم لا قائمون عليها يعني يعني مثل ما يقال هذا الوالي على أهل تركيا أو على أهل كذا وهو عليها ليس عليها يعني يعني هو المتكفل بها والقائم بأمورها وشأنها خارج ساكنين نعم. جزاكم الله خير السلام ولا هذا لا استفدنا منكم جزاكم الله خير الله اياك الله يجزيكم خير ان شاء الله في الدوره يحضرون Seminere inşallah katılmaya çalışın. İnşallah. إن شاء الله الله يبارك نعم ولماذا عدد 19 هذا عند الله سبحانه Onlar وتعالى cehennemin cehennemle görevli. Arapçada böyle bir ifade var. Mesela deniyor ki bu şehre bu şehre ilgilenen görevli olan vali bu şehrin üzerinde anlamında. Yani cehennemle görevli 19 tane Allah Teala'nın dilemesiyle 19 tane olarak söylenmiş. Şudur. Evet. Evet. Ömer, son soru. Ahir sual min ahina Amr. تفضل يا شيخ مثلا أحفظ كتاب الله ولكن أنسى سرعا آه، أريد منكم متى أحفظ وكيف أحفظ لم أنسى النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بالقرآن لم ينسى فصلي به وقم به فلن تنساه إن شاء الله Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ömer kardeşimiz dedi ki ben Kur'an ezberliyorum ama ezberlediğim Kur'an'ı çabuk unutuyorum. Ve afdal vaktin lil hafz huve kablel fecr. Hocamız diyor ki İnne nâşi'etel leyli hiye eşed vat'an ve akve mukîlâ. Hocamız diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim gece Kur'an ile kıyam ederse, namaz kılarsa onu unutmaz. Kur'an'ın ezberleneceği en güzel vakit sabah namazından önceki vakittir. Ve ba'del fecr aydan. Sabah namazından sonra da Burike li ummeti fi bukuriha. İyyâkum en tudayyi'u ba'del fecr ve en tenâmu ba'del fecr. Sabah namazından, fecirden sonraki vakit de çok bereketli bir vakittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Diyor ki, ümmetimin bereketi onların erken vaktinde kılınmıştır. Ondan dolayı sabah namazından sonra kesinlikle uyumayın, bu vakti kaçırmayın. أفضل عمرك يذهب إذا نمت بعد الفجر خير الرزق خير الذهن يكون فارغا صافيا تستطيع أن تستغل هذا وتنتفع الوقت يكون مباركا الساعة بساعتين أو ثلاث المرأة إذا قامت الصباح بعد الفجر وتحركت وعملت أمور البيت في الساعة الثامنة كل شيء في البيت يكون انتهى لكن إذا نامت وسيقظت العاشرة وهكذا إلى العصر لا تكون قد انتهت مما آه، من أغراضها ومن أمور بيتها وهكذا الرجل والرزق وأمور كثيرة ف İyyakum ve nevm ba'del fecr. Sabah namazından sonra evet. uyumamaya gayret gösterin. Uyumaktan sakının. Çünkü ömrünün, hayatının en faziletli vakitlerini uykuyla geçirmiş olursun. İn vecette anan fi hâzâ ve su'ûbe fi bidayetel amr Fettefek مع أخ أخين ثلاث اجتمعوا اقرأوا شيئا من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يكون فيه خير وبركة إن شاء الله ويذهب عنكم النعاس إلى حد ما تتعودون بعد هذا خلاص. Bu vakitte rızk verilir. Bu vakitte zihin boş olur, temiz olur, durgun olur. Bu vakit mübarek bir vakittir. Yani يعني تتعب كثير جدا إذا أردت أن تحفظ العصر أو المغرب أو العشاء يعني تكرر كثير الذهن ممتلئ بأشياء طول اليوم خلاص تكرر تكرر تاخذ ساعة ساعتين حتى تحفظ تجد عناء لكن بعد الفجر ما شاء الله عشر دقائق ربع ساعة هكذا نصف ساعة تكون مخلص ما شاء الله هذا من بركة الفجر Evin kadını bile sabah namazından sonra kalkıp işlerini yaptığı zaman saat 8'de 9'da ne yapmış oluyor? İşlerini bitirmiş oluyor. Ama sabah namazından sonra yaptığı zaman o günün işlerini ikindiye kadar toparlayabiliyor. Şayet bu konuda sabah namazından sonra uyumama konusunda zorluk çekiyorsan birkaç arkadaşınla anlaşarak o saatlerde allah Teala'nın kitabını okumaya çalışın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini okumaya çalışın. Bu şekilde alıştırın kendinizi. Çünkü insanın ikindiden sonra, akşamdan sonra zihni dolar. Ezber yapmaya çalışsa da çok zorlanır. Sabah namazından sonra yaptığı ezbere benzemez. بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله